cauciuco el leontodo por biciclai pneuoi. Helpe de cauciuco el leontodo, germanai esploristoi volas dauripove producti pneuoin. Unuai biciclai pneuoi jam estas comerzatai. La proiecto de la Universitato de Münster jam estas nomumita por la germana estontez premio. Du molecul biologoi, iam de circau dec iaroi, laboras en la proiecto pri Leontoda Cauciuco. La ideo ne estas principe nova. Iam antau circau naudec iaroi, la russa Leontodo estis malcovrita, kiel fonto por Cauciuco, cae tiel, kiel alternativo, por la Cauciuca arbo, Hevea Brasiliensis. La sciencistoi el Münster esploras nun tempe precipe la demandon, kiel ciui procesai pasioi povas esti arrangiatai por concur tauga productado, exemple ce la cultivado de la leontodo. Kiel farmisto povas semi cae fine plei bone ricolti tion, tion ni esploris, clarigas unuella biologoi. Ce leontodo exemple starigas la demando, kiel ni povas el premi la cauciucon, clarigas alias sciencisto. Tio ja ne funccias per gratado de fendoi, kiel ce la cauciuc arboi, la radicoi devas tio cele esti mecanice prilaboratai. Fine oni ricevas mixajon el aquo cae cauciuco. Char ambau substanzoi ne cun mixigas, ili povas facile esti separatai sen solvilo. El unu hectaro, la agriculturistoi ricoltas ce la russa leontodo, unu tunon da cauciuco. Tio laula esploristoi estas comparebla cun la ricoltebla quanto en la tropicoi. Multai agriculturistoi devas ancora alcutimigi alla ideo CULTIVADO de leon todo. Ili cultivu ion kion ili principe eliminus per herbicida spruzzado, diras la biologo. La russa leon todo havas pli mal granda in floroin, SET ali pli da ili. Tiui tamen crescas tre mal alte. La bredada celo estas, che ili crescu pli alte, porche ili povu pli facile esti eltiratai el la tero. La sovagia formo de la planto en havas unu gis du procento in da cauciuco, ce la predita formo tio estas dec quin gis dudec procentoi. Post la ricolto, aliai demandoi presentigas. En la pneuo, la leontoda cauciuco devas habi la giustain etsoin. En la productado temas pri la triangulo el defrotajo, prems efico, cae resisto, diras la sciencistoi. Se oni modifas unu el ili, tio havas consequenzoin por la aliai. Estis ciam celo minimumigi la defrotajon. Tion ni succese atingis dum la pasintai jaroi tio pli bonigis je tridec gis quardec procentoi. Ien successo por la medio, char pere de la defrottajo de pneuoi, ciu iare tunoi da plastajoi en iras la medion, ca ili restas tie. Crome, defrottajoi de pneuoi estas signifa fonto de micropolvo. Por la productado de biciclae pneuoi, La nun cultivata cauciucco e leontodo jam suficias. Por grandai pneoi e granda nombro, la ricoltebla quanto ancora ne suficias. La productantoi zorgas pritio che la productado post malbonae ricoltoiaroi forte reductigios. Protio ili volas unue plenigis iain stoccheioin, clarigas la scientisto. La iaro 2020, lau li, estis troseca iaro, cun malbona ricolto.